turamutse amahoro mwebwe mwese mwahisemwo hadiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari serafina hakizimana amakuru tugira tubashikirize aza kuba agizwe n'ingingo imwe rudende ibijyanye n'urudandazwa rw'isukari rusa n'urwabaye akananira abahinga mu gihugu hirya no hino aho ibonetse umwe wese ayigurisha amafaranga yishakiye gushikaho igiciro yahora ko gishobora kugwizwa na gatatu ubukene bw'isukari buramaze amezi arenga abiri buvugwa n'ahatanye ishu iboneka buraronka isukari ihinguriro sosumura itanga ngo irakwiye nk'uko byemezwa n'abarongozi baryo naho isahirizwa n'iva hanze gusa ikibazo ngo kibera ku itangwa ryayo ku baba bayikuye ku ihinguriro ariko rero mu ntumbero yo kongereza umwimbu leta itegekanya kwagura imirima y'ibikaju n'ihinguriro ryo nyine ubwaryo nayo abahinga mu by'ubutunzi bakabona ko hakwiye gusubirwamwo isubirwamwo ryiza ry'ingene isukari idandazwa mu burundi ibyo n'ido ni mu Sangue, amore, sanze, correrá Dio, urudandazwa rw'isukari turuhereye mu gisagara cya bujumbura aho abanyagihugu cyo kimwe na bamwe mu badandaza bo mu mazone hatandukanye bavuga ko ikibazo cy'isukari cyabaye ndanse kuko itaboneka abaganiriye na radiyo isanganiro bavuga ko haheze nk'amezi atatu batayibona naho ibonetse umwanya muto bagasaba ababijejwe gukora ibishoboka kugira ngo isubire kuboneka uko vyamye n'inkuru tubaza Jean Marie Mayonga mu twagendeye twatanguriye mu bwiza aho mu bayidandaza batubwiye ko isukari ivyo bisigaye bigoye uyu mudandaza ati iyo umukiriya anyegereye ambaza ikijenye n'isukari singa ico ndamwishura jewe ni umudandaza nkorera ngaha mu bwiza nyene ikibazo c'isukari biragoye nta nico noneho ukunda gisigura kuko abanywanyi bacu badushorera baratubaza kare twahora turonka n'akarokaro ubu kugira turonke isukari tugenda gutonda iyo bariko barayitanga uronse nk'ikiro kibara humusi gacureka tugira naja gacuguma nk'uko nyene ikibazo c'isukari kweni nakabira abahinga niko nobubwiye tuvuye mu bwiza twagiye muri zone ya Ngagara Kamenge na Cibitoke abo twaganiriye bose bakavuga ko badatahura imvu zo gukena kw'iyo sukari ngo naho ibonetse nta mwanya imara twe duheruka bayizanye ngo bayitange bakaduha ikiro kimwe kimwe canke bibiri bibiri baturenza ugasosubira kuronka nko mu kwezi kuza canke haheze amezi abiri ko vyifashe ngaho ikibazo c'isukari aha buragara mubwiye ko cabaye ndanse nta sukari tukironka abana ntibakironka n'agacayi ko kunwa nk'ubujemaze nka turuwamwa atasukari mu nzu iwanjye isukari yarabaye umuzigo isukari ingamba cy’ibitoki tumaze amezi atatu tutaranywa isukari n'icayi twarahevye ntituzi ko sosumo iracyakora canke ntikora ni hatari ni hatari kabisa bose bagasaba ko ishirahamwe sosumo ryofasha kugira ngo iyo sukari isubire kuboneka ukuri kwamye twe dusaba kweri isukari iboneke turadandaza imikate imikate nta niyo tukirangura kenshi kubera kubura agasukari utagira agasukari nta kugurira umukate isosumo aho kubigenza nyine dusubire kuronka isukari uko twahora muri iyo minsi yahera tusaba yuko basubira bakaza barayitanga kujya nyine bahora bayitanga tukayidandaza mu mabotike kujya nyine tuhora tuyidandaza ubwo bukene bw'isukari buvugwa hirya n'ino mu gihe ihinguriro ryayo sosumo basigura ko ataco bahinduye kuyo bahora batanga kubayidandaza urakoze mayonga tuve mu gisagara ca bujumbura tuje mu ntara ya rumonge aho ikiro c'isukari ngo gishobora gushika ku bihumbi indwi naho nyene iyo ugize imana ukayironka mu ibanga w'intara ya Rumonga avuga ko iyo ntara imaze amezi abiri ironswa na sosumo isukari nke kuyo botegerejwe kubaha ariko ngo iramutse iboneka naho intwari iragerageza kuraba kwitangwa neza n'inkuru tubaza Jean Pierre Misago Bamwe mu bahora barungika abana ku ishuri mu gitondo babahaye icyayi ubu bavuga ko babyibagiye babuvudikira ubuyi bavuga ko bumirika naho isukari itoba abandi nabo baha abana babo ibifungugwa byaraye babanje gushusha abandi mu bahora badandaza icyayi barabihebye bakaza baribukiriza rimwe rimwe iyi sukari ibonetse mu rumonge bakayitondera aho iri kiratangwa hose kugira ngo barabe ko boronka niyo bamaze iminsi itatu bacuruza icyayi n'iyo ibonetse abakeneye isukari bajyana amakenga ko itatanzwe yose kuko baheruka batonze bakajya bumva inyuma y'isaha ngo isukari iraheze bataronse bose inyuma y'ayandi masaha adashika mirongo ine n'umunani bakayumva iriko iradandazwa mu kinyegero mu duce tumwe tumwe tw'intara ya Rumonge aho ikiro gishikana amafaranga ibihumbi indwi naho nyene ibanga ntangere bamwe bakavuga ko isukari yo mu Rumonge ija no mu ntara bihana urubibe mu kinyegero abanyagihugu bo mu Rumonge bagira icyo bashikiriza bibaza igituma nimba ihinguriro sosumo ryoba ritagishoboye kuronsa abarundi isukari bakwiye leta itorekura ko isukari yinjira mu Burundi mu bahora bayidandaza ku kiro nabo ubu bicaye bavuga ko itanzwe ku kiro n'abahora bayiranguza bica bigora gukurikiranwa ko yaheze mu bubiko bwabo bagasaba ko isubira kugurishwa ku kiro n'abahora babikora Konsorateri Nitunga amatari w'Intara ya Rumonge avuga ko muri aya mezi abiri Intara ya Rumonge yari igenewe amatoni arenga mirongo itandatu buri kwezi hari ukwezi byashyitse ironswa amatoni atanu gusa ayo nayo agatangwa ku kiro kimwe kimwe n'abahora bayiranguza akavuga ko intwaro isuzuma ko ububiko ko mu bubiko yaheze naho hari abatonda henshi bashaka kuronka irengekiro kimwe jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro urakoze misago igitega naho nyene ngo abavyeyi kugira barungike abana kw'ishure babashuhiriza indya zaraye kubera ubwo bukene bw'isukari bakavuga ko abana basigaye batonda bidoga ku kubura icyayi abadandaza basaba leta ko yokorohereza abo yikura hanze kugira igume iboneka n'inkuru tubaza Fidel Antoine Sabimana Bamwe badandaza b'isukari mu mabutiki ari muri quartier Magarama mu gisagara ca Gitega bavuga ko hacigiye kirenga amezi atatu bataronka isukari yaciye nk'amezi atanu ntayibonye eh, tugiye muri vene tuyironka niyo twaba tuyirangurira ku bakorosisi vene tukiyironka batubwira ko atasukari hari nabone batayironka ndurombo rene nka twe turabadandaza ko twaba tuyikuraho kanyungu nubwo katari ak'umurenge ivyo vyatumye abavyeyi barungika abana ku mashuri babashuhirije ivyaraye ibitagwa neza abo bana nk'uko bivugwa n'uwo mukenyezi abana nyene umuntu abaha umushusho ntibabitahura bararira mugayo babonye haheze iminsi baratinda bakabimenyera bose abanyene cane ko boturosa isukari n'ukuri nka katatu mu kwezi basi abanyagihugu bavuga ko niyo hageze kwitangwa abayikeneye bataronka bose ubu mwana uzahumva ngo nshaka ubuyu gura ubuyu atagasukari ni ingorane ubu n'ikibazo ikibazo cy’isukari cyabaye ndanse naho tuja kuyitora aho bayitanga ntituronka twese n'ukugwana iyo bishitse hakaboneka iyo mu kinyegero ibiri ku ibeyi ivuna bavuga ko badashobora iyo uzinze ugahumbanga ibihumbi ndwi ibihumbi bitandatu urumva amahera mahera ni menshi cyane ntawo yaronze naho nyine ni mu kinyegero kugira uyironke uragenda buke buke ukabaza hari igihe ubaza bakanayikwiyima abadandaza b'isukari basaba ko leta yokorohereza abayikura hanze kugira ngo isubire kuboneka ku isoko ibyo biba byiza nuko leta nyine ikora ibishoboka byose nimba mu burundi isukari idakwiye ikareka eh, iyiva hanze ikaza eh, ubwo turonye twiyungunganye mu rudanzwa rwacu n'abenegihugu boye kwidoga bamwe mu bavyeyi b'abana bavuga ko abana babo bazokora ibibazo birangiza umwaka batanonokewe kuko bagenda kw'ishuri bataronse akayi urakoze fidele kano mu ntara ya muyinga ngo ntibyoroshe abadandaza benshi bashimye guheba kugurisha iyo sukari abaguzi nabo bakazimbwa aho usanga nabo ngo ikiro gishobora kugugwa amafaranga ashika ku bihumbi bitandatu ku bwa jean claude barutwa nayo arongoye iyo ntara ngo ihinguriro sosumo risigaye ritanga amatoni cumi n'atanu kandi iyo ntara igenewe amatoni mirongo itanu akamenyesha ko iryo hinguriro ryemeye kuzotorera umuti uramiyongorane n'inkuru tubaza Pierre Claver Abarundi kuronka isukari muyinga si vyoroshe abahora bayidandaza mu mabutiki atandukanye bavuga ko ataho bayikura nta numwe yigera ayikwemera ngo irahari ubu baraguhakana ngo ntayihari ubwa mbere n'imbere ko bahora bayishyira ku mugaragaro mu guha umwubu akaba atayihari naho ugiye untobye no ngo uyibone naho biri uko hari abayironka mu nzira zitazwi abo rero bayitanga ku mafaranga ashika shankarenga ibihumbi ijana na mirongo itanu ku mupfuko ivyatumye bamwe batinya kuyidandaza yaratsinze bituma duca dutinya kuyidandaza kuko tutoyidandaza ku giciro cya leta tutari buronke baronke kwinyungisa turayireka rero naho twara tuyirangura nabo nyene tubabajije batubwira ko atayo bakironka bene iyo sukari iza mwibanga n'abayidandaza barayinyegeza ikiro kikagurwa ibihumbi bitanu canke bitandatu nk'uko uwo muguzi abivuga umuntu ariniga nyene agafuma ikiro kizimvye cane kuko araho usanga ikiro kigurwa ibihumbi bitanu aho rero abari make aho buronse n'ukiyiguha naho bayinyegeza canke kayigura n'ibihumbi bitandatu Jean Claude Bartwanayo buramatari w'intara ya Muyinga asigura ko muyinga basigaye bahabwa isukari nkeyi tuvuga ko ahubwo gusa ni nke yaragabanutse bivanye n'iyo tuba twashoboye kuronka ivuye muri izo sumo ko nka twebwe ngaho i muyinga twari dusanzwe turonka amatoni agera ku mirongo itanu ariko turenze amatoni cumi n'atanu amenyesha kandi ko iyo nke bagerageza kuyikwiragiza hose nko mu mashuri y'indaro mu bitaro n'ahakorera abantu benshi abarekuriwe kwidandaza bayironse imara kanya urumerumara ukuyironka ikaba intambara ni isukari barinke kuko imara umwanya mu bihe biterana ikibazo ibibazo ko bisaba ko imirongo iba ari miremire hari naho habaye ibintu by'akaguma no gukomereka bagakomereka abantu urumva ni ikibazo gikomeye ku bijanye n'isukari buramatari batuwanayo avuga ko sosumo yatanze umuhango ko ico kibazo kigiye gutorega umuti urama Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro arakoze mugenzi wacu Pierre Claver Barundi mu kanya turabandanya nana makuru twabateguriye isanganiro inama isumba isukari nguhingurwa na sosumo ntikwiye nk'uko bishikirizwa n'uwurongoye ishirahamwe ry'abaguzi ya buko Pierre Claver Nduwayo asaba ko leta yoronsa uburenganzira abandi badandaza bwo kushobora kurangurira hanze isukari kugira ngo ubwo bukene butebe buhere ibibazo nk'amezi n'aya abaturage asirikari nubwo abajejwe intwaro baba bagerageza gufasha ngo bikamukiza cyangwa baze barayizika mu kigegero bahanwe mugabo izo ngorane zama zihari twebwe ikintu tubivuga ko nyine kandi rero yuko sosoma k'umwaka uheze iva yuko wagenze neza mugabo abanyagihugu bayikeneye nabo ntibayibona neza yuko isukari sosoma bakora bidakwiriye abantu bayikiza rero ubuyi bubaye bidakwiriye abawukeneye atikamutisa kuyo rero n'inyishu zose bazizaye zirafatwa ikibazo kiba cyane ikintu dusaba ni uko leta yobaka ikemerera abandi badandaza ko bokwinjiza isukari kaza itahiriza irya sosumo idakwiye abantu bayikiza Piyanduwayo ni umukuru w'ishyirahamwe ry'abaguzi abuko isukari ihingurwa na sosumo ngo yagiye irasahirizwa n'iyivuye hanze y'igihugu kuva mu myaka ya za mirongo icenda dufatiye nko ku mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hoho ibice birenga mirongo itanu ku by'isukari byakoreshejwe mu burundi niyakuwe hanze y'igihugu iruhande y'abarundi bakenera isukari biyongereye amahinguriro akoresha isukari nayo nyene abandanya kugwira elinibere nibigira ihinguriro ry'isukari sosumo ryashinzwe ku ntwaro ya Jean Baptiste Bagaza hari mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri ariko umwimbu uza gutangura kuboneka inyuma y'imyaka itandatu Ico gihe umwimbu wangana n'amatoni ibihumbi birenga bine n'amajana atandatu ku banyagihugu baharurwa mu miliyoni zine gusa. Gushika mu mwaka uheze wa bibiri na mirongo ibiri ihinguriro sosumo ryarashobora kwimbura amatoni arenga mirongo ibiri n'amajana ane ku banyagihugu baharurwa ku miliyoni cumi na zibiri ku biharuro dukesha ikigo c'igihugu kijejwe ibiharuro istebu mu bisanzwe harimo n'ayakora inzoga zitemewe n'amategeko nk'uko n'igipolisi giheruka kubyerekana muri zone ya Cibitoke muri meri ya Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange bwashikiriza ko ariyo nyamukuru ituma isukari ikena arakoze irinibere n'ibigira kwagura ihinguriro ry'isukari sosumo rikava ku matoni ibihumbi mirongo ibiri ku mwaka rikimbura ayarenga ibihumbi mirongo itatu no kwagura imirima y'ibikaju ni zimwe mu nyishu zatowe kugira ikibazo na gisukari mu Burundi gitorega umuti bishikizwa na Krizoroge Mutwa n'umuyobozi mukuru ajejwe ubudandaji mu bushikiranganji buraba ubudandaji ikibazo kirazwi e, mwibuke yuko hariho umugambi mwiza cyane basosumu sosumu uko uzokwagura e, imirima ikagura n'ihinguriro kugira bashobore guhingura ibikaju bakuremwo amatoni arenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu bishabutse babirenze kugira abenegihugu ntibaze kubura iyo sukari kuko murazi ko sosumu iramaze imyaka ishika mirongo itatu canke irenga e, muri ivyo rero hari ivyuma bimwe bimwe bigenda birasaza bikenera yuko babisubiriza mugabo kandi mukibuka nuko iryo hinguriro bakirishiraho ryari rifise icyo bita mu kinofu nofunofu bati kapasite instale ni ukuvuga ihinguriro ryashobora gukora gushika amatoni ibihumbi mirongo ibiri ku mwaka mugabo sosumo yarashoboye kwinanata irakora e, akatari gake nirengeye ayo matoni ibihumbi mirongo ibiri aho mwabona yuko yaragera kuri ibihumbi mirongo ibiri na bibiri canke birenze ibihumbi mirongo ibiri na bibiri by'amatoni y'isukari ku mwaka aha rero ubu rero umugambi ni kwagura iryo hinguriro kandi ni ibintu na leta ishyigikiye rwose kandi ibaza yuko ni umugambi utari wa kera umugambi nibaza yuko mu minsi iza ugiye ushyirwa mu ngiro ukwagura rijya hinguriro kugira burundu ntihagire ikibazo kizosubira kuvugwa c'isukari ngo yabuze canke yagize uku amafaranga rero arenga imiliyaridi ijana na zitanu y'amarundi ngo niyakenewe ku mugambi wo kunagura no kwagura ihinguriro ry'isukari susumo ibyo bikaba vyashikirijwe mu nama nshikiranganji yabaye igenekerezo ryandwi ukwezi kwa kane uno mwaka Prosper Ntagwamiye umunyamabanga mukuru wa leta agasigura ko uwo mugambi ufise ihangiro ryo kuduza umwimbu w'iryo shirahamwe ishyirahamwe ririma rikongera rigahingura isukari sosumo ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani na kabiri ihangiro ukaba kwari ukurima igikaju no kugihinguramwo isukari kugira ngo abayifuza bose bayironke ngaha mu gihugu iryo shirahamwe ryari rifise ubushobozi bwo guhingura amatoni mhm. ibihumbi mirongo ibiri ku mwaka abantu baba mu Burundi nabo bakaba baharugwa mu miliyoni zitanu icyo gihe ubu abantu barugwa mu miliyoni cumi na zibiri bakaba badashobora gukwigwa n'isukari ishyirahamwe sosumo ry'imbura uwo mugambi wo kunagura no kwagura sosumo no guhingura iyo nzoga usaba kugira ibikoresho bishasha kuko ibindi bishaje cyane no kuduza umwimbu gushika ku matoni mirongo itatu n'atanu ku mwaka bisaba uburyo bungana na miliyaridi ijana na mirongo itatu na zibiri imiliyoni ijana na mirongo umunani n’icenda n'ibihumbi amajana atanu na mirongo itanu na bitandatu n'amajana atanu na mirongo icyenda n'atatu inama nshikiranganji imaze guca hirya no hino uwo mugambi yasanze ushemeye irawushigikira ariko isaba ko igikorwa cyo kunagura no kwagura ishyirahamwe sosumo coba arico cihutirwa ico gukora inyobwa nazo kikabangira abashikiranganje bajejwe ikigega ca leta ubudandaji uburimyi n'ubworozi be ni banki nkuru y'igihugu basabwe kuja hamwe kugira ngo barabe ingene uwo mugambi woja mu ngiro ku bijanye n'ibikoresho bisaba amahera y'agaciro boraba bagasaba ingurane hanze y'igihugu hanyuma ibindi navyo bigakoreshwa ku mahera y'amarundi avuye aha mu gihugu ishyirahamwe sosumo naryo risabwa gutegura urupapuro rw'inzira rwerekana neza ingene uwo mugambi uzorangurwa isukari hingugwa na sosumo rero ariko ngo ntiyahindutse kandi icyo bikoze ikena ryayo rishobora gusigurwa n'itangwa ryayo mu gihe abayihabwa muri iryo hinguriro bariko bayitanga ku mabutike bisigugwa na General Major Aloyizi Ndayikengurukiye arongoye ihinguriro Susumo namenyesha ko umuti wa urama w'ubwo bukene ari ugukwirikirana neza itangwa ry'isukari hamwe no kwagura imirima n'ihinguriro guhera mu kwezi kw'icumi na kabiri kwa mbere kwa kabiri gushika mu kwa kane nta kibazo cyari kihari cy'isukari mbere harageze aha igihe bavuga ati isukari ntigisosa nko mu kwezi kwa kabiri mu kwa gatatu byumvikana ko kumbure bisha kuba bifise insiguro umuntu yoca ku masonga ubwa mbere bwo nuko muri kwezi kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu ni amezi abiri eh, imbere yuko dutangura isekeza ryo kwimbura rero kenshi abadandaza barabiharura baka ukabona ko hasigaye umwanya muto ugira sosomo isubire kwimura isukari bagaca bikorera ko haca rero hatangura ibintu byo kunyegeza isukari no kutuza ibiciro ikindi naco kumbure umuntu yoshikiriza mu bihe izuba ryatse kenshi eh, hariho ibikorwa byinshi bisaba isukari usanga bene gihugu bakora biyungunganya usanga rero kumbure abayisaba babaye benshi cyane ikindi rero aho gukinakomeye ni iby'abantu bakora izi nzoga zitemewe n'amategeko isukari isosumo ihingura irakwiye isukari ihingura isosumo rihingura je navuga kukwiye mugabo ico umuntu yoshikiza ngaho nuko niba ihinguriro rimaze imyaka mirongo itatu n'itatu ritanguye kwimbura isukari kuko kampanye ya mbere twayitanguye mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani ni ko iyo myaka mirongo itatu n'itatu ihaciye hariho ibintu byinshi byahindutse abantu bariyongereye ayo mahinguriro eh, mato mato yari yiyongereye cyane ubu hariho na manini manini usanga akoresha isukari nyinshi hano bakarero nka nk'ihinguriro bita imena mu kayanza turiha amatoni ashika ijana na mirongo irindwi ku kwezi turabandanya nano makuru gusubiramo neza uburyo isukari idandazwa mu burundi ngo biri mu byo tuma ukwikika mu kuvugwa muri ico gisata guhagarara iyi akaba imwe mu nyishu zitangwa na polika pensabiyumva yanonosoye ivyigwa bijanye n'ubutunzi amenyesha ko mu gihe naho iryo kena ry'isukari ryoba riva ku mwimbu w'isukari udakwiye mu ihinguriro sosumo leta yoraba ikikora ku isukari iva hanze igasahiriza mu kurindira ko urugero rw'isukari yimbugwa mu burundi riduzwa polikape nsabiyumva aganira na mugenzi wacu Armel Mutore mu mwaka iyo hageze mu kwezi kwa kane warakurikiranye nkanje uzobona ko icyo gihe kenshi isukari yama ibura rero kubura kw'isukari jewe nobiha insiguro nka zibiri dufatiye bijanye nk'abizi by'ubutunzi ca bitora n'ingoga zari cyo bita la de de la demande iyo ibidandazwa bibaye bike kuba bikenera birumvikana ko bica bimera nk'ibibuze hama bikazimba by'ukuri ivyo bavyiza nuko abagura n'ibigurwa biba bingana ico gihe nta kibazo gihe ngo kibeho iyo ni impamvu imwe rero umuntu agaca yibaza nk'ibibazo nka bibiri mbega um, ishyirahamwe sosumo ryoba ritanga umwimbu ukwiye urabye n'abenegihugu bakeneye isukari icyo ni ikibazo cya mbere umuntu yokwibaza nimba naho yimbura itanga umwimbu ukwiriye hasigaye kumenya mbega idandazwa gute harimwo ikurikiranwa ryayo mu gihe rero hoba ivyigwa canke hoba kugomba kumenya basanze ibyo bimbura umwimbu udakwiriye abanyagihugu ko barakajyo keza kuri sosumo kugira ngo yongereze umwimbu mbere niba nashaka yagura bikorwa hamwe sosomo yoba yimbura umwimbu ukwiye nuko hoba harimo eh, speculation kuri aba bayidandaza kwikika mukiza kuri aba badandaza isukari mbega nyene mu gihe nk'umwimbu woba udakwiye canke mu gihe hoba hari habikika mukiza nkuko mubivuze inyishu eh, irama yoba yihe kugira eh, myidogo y'abanyagihugu babura isukari igabanuke hamwe umwimbu udakwiye ko barakajyo keza kashira hamwe kugira ngo ryagure ibikorwa ariko mu kurindira kuko kwagura ibikorwa burya n'ikintu gitwara umwanya kigasaba uburyo bwinshi mu kurindira hoca haba kukumbure kwikora kuyiva hanze bimwe bita importation naho navyo nyene bitabura inkurikizi na cyane cane ko biza gusaba ko ya mafaranga y'agaciro aca asohoka atari ibyo twari twifuza mugabo akabene gihugu bagira ingorane leta yoheza ikabirikora kuri isukari iva hanze kumbure mu gihe baba basanze sosomo idatanga umwimbo ukwiriye hamwe naho umwimbo uba ukwiye hakaba ari bya bindi twita kwikikamukiza uvuga ngo leta nici iheza ikarondera abo bantu ikarondera iyi mpamvu abantu bikikamukiza ikabahana mbere niba nashaka igatunganya neza ingene isukari idandazwa ni ukuvuga uburyo yari isanzwe udandazamo uno munsi dusanze atanyinshi ishobora kuboneka hoheza hakaboneka ubundi buryo bw'ingene yodandazwa Mgusozera no makuru mu Kirundi uruganda rwa radio yisanganiro rwagize icyo ruvuga kuri ugo rudandazwa rw'isukari tukaba tubisomerwa na Evariste Nzikobanyanga haraciye amezi abiri mu mihinga itandukanye y'igihugu hibonekeza ubukene budasanzwe bw'isukari ubwo bukene bwatanguye kwibonekeza mu gisagara c'ubutunzi bujumbura mu nyuma bushwara igihugu cose aho ikiro c'isukari kizwi ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu mu nyuma carashitse no ku mafaranga ibihumbi indwi canke yarenga bisigura ko igiciro ca leta cikuvye gatatu canke kane abahora bikora kuri iyo sukari mu miryango baratumye buratondera reka n'abahingura ibikenera iyo sukari bavuga ko bakozwe ko ivyo biruko mu gihe ubuyobozi bukuru bwa Sosumo butahenyeshanije kumenyesha ko isukari yagumye itangwa ku rugero yahora itangwa ko ariko abaguzi bagumye bavuga ko batabona iyo sukari ija aho naho barayitondera nk'abarindiriye kubonana na muganga inyuma y'amasaha n'amasaha bagataha imvumure babwiwe ko iyo sukari yarangiye kugira isukari ishikira abayikeneye bose susumo yahavuye ikorana n'abajejwe intwaro kugira babuze ukwikeka mu kiza kubayidandaza muri uko gukorana n'abajejwe intwaro harabafatanywe itonga iyo sukari ikigurishwa icamunara abandi nabo bakurwa ku ntonde z'abayidandaza naho ubushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi bwafashe ingingo zitari nke kugira isukari ishikira abayikeneye bose zarasenzwe kuko n'ubu kurondera isukari bisa no kurondera umuzi w'ibuye kandi hari n'iva hanze yaza gusahiriza mu nyishyu zitangwa na leta kugira ubukene bw'isukari buranduranwe n'imizi harimwo kwagura imirima y'ibikaju n’ihingurira ubwaryo imigambi imaze igihe kirekire ariko ntishirwe mu ngiro si ubwa mbere ubukene bw'isukari bwibonekeza mu gihugu none habuze iki kugira icyo kibazo gitorerwa umuti urama mu kurindira ko leta ishyira mu ngiro iyo migambi hakwiye gutunganywa no gukurikirana neza urudandazwa rw'isukari yimburwa muri kino gihe mu gihugu hamwe n'iyinjira ivuye hanze y'igihugu Evariste nzikobanya nka urakenuye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itanu n'itatu ni hano amakuru twari twabateguriye duciye tuyasozerera nkabandi abashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mwumvise ko yarahagaze anini ku bukene bw'isukari buvugwa mu gihugu cy'u Burundi haraheze amezi arenga abiri Serafina Hakizimana yakoze niwe yafashije mu buhinga bw'ivyuma mwese ndabifurije kugira umutaga mwiza